هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من النار awali ya yote twamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina yake na sifa zake ambaye ndiye mwenye kuwaneemesha waja wake kwa neema mbalimbali na ametuneemesha neema hii tena ya kukutana katika wakati huu wa magharib kwa lengo la kukumbushana hii ni katika neema ya Allah subhana ya watu kukutana na kuweza kukumbushana wama bikum min ni'matin famin Allah neema zote hizi ambazo watu wanaogelea zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa hiya kathira nazo ni nyingi sana wa in ta'uddu نعمه الله لا تحصوها katika hadhihi alminassa wasuwaiati katika dakika hizi chache tutapenda kuhusiana kukumbushana katika jambo la muhimu sana katika mambo ambayo yanatibu matatizo mengi katika mambo ambayo yanatibu vitu vingi sana ikiwa mtu atashikamana na jambo hili akakusudia kabisa uso wa Allah subhanahu wa ta'ala akawa na nia iliyokuwa thabit na akakubali kuupoteza umri wake taufiki ya Allah ikimpata basi mtu huyo bila shaka atakuwa amesofu na ametatua mambo mengi sana katika maisha yake ya kila siku katika hutuba yangu ya leo hii ya Ijumaa nilipokuwa tukinasihiana nilitaja mambo mawili ambayo ni tiba ya fitna mbalimbali neno fitna ambalo lina maana tofauti tofauti mingi ni kufuru mingi ni shirki mingi ni maasi mingi ni adhabu mingi ni kadha tukasema katika mambo ambayo wanawachuoni wameyataja yanayoweza kutibu fitna ni mambo mawili jambo la kwanza ni alilmu elimu na jambo la pili ni alibada ni ibada na kwenye ibada pia tukafafanua kwa kadri ya haja kulingana na muda wa Ijumaa namna ulivyo na kuna jambo la ibada alisema al-Imam al-Iraqi rahimahullah ta'ala walidhalika adhuma na kwa sababu ya hayo mambo au kwa sababu ya fitna mbalimbali adhuma limekuwa kubwa qadru alibadati inda salafi limekuwa jambo la ibada ni kubwa sana mbele ya salaf kutokana na fitna mbalimbali ndiyo maana salaf waja wema wamechukua muda mwingi sana katika kujiweka kwenye jambo la ibada kwa sehemu ya kwanza tukaizungumza ni ibada walillahi alhamd inatibu mambo mengi kwa kiasi ambacho tumekisema na mengine mengi yapo wala sio hayo tu lakini sehemu ya pili ambayo tukigusa ni sehemu ya elimu elimu hii tunayoisema sisi ni elimu ya kisheria elimu ya kumjua Allah subhana elimu ya kujua ahkamu zinazofungamana na sheria yetu hii al-gharra ni elimu inayofungamana na maisha yako yote kwa ujumla mafungamano yako wewe na Mola wako haki za mtume alayhi salatu wasalam na masahaba wafuasi wake na mengineyo mengi yanayofungamana na elimu hii ya kisheria mtu akitoa juhudi kubwa kwenye huu upande wa upande wa elimu akajizijua sheria za Allah subhana akajua hukuki za Allah akajua yanayofungamana na mtume alayhi salatu wasalam na yale yanayomzunguruka na yale mambo ya wajibu kwake mambo ya sunna kwake mambo ya haramu kwake mambo ya makuruhu kwake bila shaka akayafanyia kazi kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyo atakuwa amekingwa na vitu vingi sana katika hii dunia kinyume na mtu ambaye hana maarifa sasa kwa kuwa jambo hili la ilmu lina tanzu mbalimbali ya kulizungumza lina matawi mbalimbali ya kulizungumza jambo hili mimi nitaligawa au nitaigawa hili jambo au mada hii nitaigawa kwenye sehemu mbili tu basi kwa sababu siwezi kuzunguruka mimi chote katika yale ambayo yanaofungamana na elimu kwa kuwa ni mengi na sisi elimu zetu ni hizi ndogo ndogo kwa kuwa ni mlango wa nasaha basi utautumia tu huo huo mlango wa nasaha mimi nitazunguruka kwenye huu mlango kwenye mambo mawili tu peke yake nazungumza kwanza yale yanayofungamana na fadhila na fawaidi za elimu elimu ya kisheria fadhila zake miongoni mwa faida zake na yale ambayo mtu anayapata katika kuitafuta elimu sehemu ya pili mimi nitazungumza vitu vya kipaumbele anavyotakikana mtu ajitahidi navyo kwenye kutafuta elimu yani kwa ujumla adabu mbalimbali na mambo mbalimbali yanayomhusu mwanafunzi mwanzoni tu mwa kuanza kutafuta kwake elimu elimu hii ya kisheria basi nitazungumza hayo mawili tanitosha insha Allah naamini muda unaweza ukani, ukanipa ruhusa kuhusiana na fadhila za elimu ni nyingi sana ambazo zinatajwa katika masikio yetu na tunazisoma katika Qur'ani au vitabu mbalimbali zinazozungumzia fadhila ya elimu ukiangalia Qur'ani utaona namna ambavyo Qur'ani imemtukuza mwenye elimu na elimu kwa hiyo kumtukuza mwenye ilmu maana yake ni kutukuza kile ambacho amekibeba katika sehemu ya kwanza kabisa ya fadhila ya ilmu mtu yoyote ambaye anajishughulisha na ilmu Allah subhanahu wa ta'ala na malaika kwa ujumla au malaika kwa ujumla na mwenye ilmu wameambatanishwa katika ushuhuda shahida Allahu annahu la ilaha illa hu والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الله سبحانه وتعالى مشهوليه هيلو كما يي ديه معبوديو حق حبانا معبوديو حق اسبقوا يي والملائكة الملائكة نوثو شهوده هو وأولو العلم نوني علم قائما بالقسط ومسمميه وادليفه mukarana wa kuambatanishwa wenye elimu na malaika ni mukarana ambao unaonesha fadhila ya kile walichokibeba kwa sababu malaika ni wajumbe ambao ni mukramun waliokirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala bal hum ibadun mukramun hawa ni waja ambao waliokirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala la ya'sunahu muasi Allah subhanahu wa ta'ala fima amarahu wa yale ambayo amewaamrisha na wanamtii kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaelekeza muasi yani akiwapa amri Allah subhanahu malaika hawafanyi ukaidi wala kuyapinga na wanatekeleza yale ambayo wameamrishwa na Allah subhanahu kwa hiyo kuiambatanisha shahada ya malaika na wanawachuoni bila shaka lisharafi kwa sababu ya utukufu ma tahammalu kwa yale ambayo wameyabeba kile ambacho amekibeba na wachuoni wakawekwa katika ushahidi huo kwa hiyo mtu yote ambaye ataibeba elimu hii ya kisheria maana yake anatarajiwa kuwa ni katika watu ambao wana manzila rafia wana manzila ya juu sana kwa kule tu ushuhuda wao ni wa uadilifu juu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayestahili kuabudiwa na hakuna mwingine zaidi yake Allah subhanahu wa ta'ala hii ni sharaf ni fadhila hii ni fadhila nzito tena kubwa kwa kuwa walioambatanishwa nao ni viumbe ambao ni watukufu lakini pia katika fadhila za ilmu tunazisoma sisi kwenye hadithi mbalimbali na kauli za Allah subhanahu wa ta'ala aya maarufu watu wengi tunaijua sisi tunaisoma katika suratul mujadala ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولو علم الله سبحانه وتعالى أنا ونعنيوه مدراجة دنياني لا في لا خير بيا الله سبحانه وتعالى أنا ونعنيوه مدراجة كما في لي متوان بايا بسوما كتاب الله سبحانه وتعالى أما هي فادي كتاب الله يعرف معاناه أنا فهم معانا القرآن أنا يفهم حكم القرآن القرآن siku ya kiyama atakuwa anaambiwa iqra ma kunta taqra'ahu au taqra'uhu kile ambacho ulichokuwa nakisoma duniani kisome fa inna manzilatak katika sehemu yako fi akhiri ayatin taqra'uha itakuwa kwenye ile aya ya mwisho utakayoisoma akisoma Qur'an ananyanyua daraja hili kwenye firdausi hizo anapandikwa juu hivyo kutokana na ilmu ya kile alichokisoma katika Qur'an kuonyesha ya kwamba watu ni ilmu waliofanyia kazi waliokuwa najua au waliojitoa muhanga kusoma ilmu Allah subhanahu wataala ta'ala ananyanyua madaraja lakini sio hivyo tu mtu ambaye ni mwenye ilmu Allah subhana duniani anamnyanyua daraja kama vile mtume sal sallallahu alaihi wasallam maula jalla waala rafa'ahu amemnyanyua mtume amenyanyuliwa juu ya viumbe wote sayidu waladi adam ni bwana wa watoto wa Adam kwa sababu ni nabii lakini pia ndio atqan nas ndiye mcha Mungu zaidi na ndiye ana hofu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu ametuambia inma yakhsha Allah yakhsha Allah min ibadihi alulama yakhsha Allah min ibadihi alulama wanawachuoni ndio ambao wanaomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala inma yakhsha Allah min ibadihi alulama wanawachuoni na mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika watu waliofikia daraja la juu mno katika kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala daraja la mtume litazameni kwenye vifua vyenu nafasi ya Muhammad itazameni kwenye matendo yenu nafasi ya mtume sallallahu alaihi wasallam utazame umma huu namna ambavyo umejawa mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat lakini sio hivyo tu ndugu zangu aya mbalimbali tunazisoma na Qur'ani kwamba asiyejua na mwenye kujua hawalingani mtu anayefahamu jambo katika dini na yule asiyejua hawawezi wakalingana kwa hiyo wewe ukisoma elimu ya kisheria maana yake unajipambanua na jahili unakuwa tofauti na mtu asiyejua wewe utapata maarifa zaidi utajiongezea ujuzi zaidi bali utajikurubisha zaidi katika khashiyatullah kwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kinyume na mtu ambaye hasomi wala ajishughulishi na dini bila shaka moyo wake utakuwa ni moyo uliokufa wala hatakuwa na maarifa ya kitu chochote ni moyo uliokuwa mkavu moyo ambao hauwezi kulainishwa hata na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yani moyo ambao utakaokuwa unashindwa mpaka na mawe unashindwa mpaka na mawe lakini mtu aliyesoma alhamdulillah Allah subhanahu anamkunjulia uso Allah anamkunjulia kifua Allah anamtilia baraka Allah subhanahu wa ta'ala anamjalia anamjalia kuwa ni muhabbaba inna nas anapendwa mbele za watu kwa sababu ya kile ambacho amekibeba kwenye elimu tofauti na mtu asiyekuwa na ilmu ni mtu ambaye asiyekuwa na kima chochote kwenye jamii za watu lakini pia miongoni mwa faida za ilmu na fadhila zake katika fadhila za ilmu mwenye ilmu ni mbora kuliko mfanya ibada mtu yoyote ambaye yataalamu alilma anajifunza elimu hii ya dini kisawasawa anayetoa umri wake anayetoa masaa yake anayefanyia kazi alichokisoma mtu huyu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mbora zaidi kuliko mfanya ibada mfanya ibada maana yake nini maana yake ni mtu ambaye amechukua fungu kubwa sana la kujielekeza kwenye ibada kuliko kwenye ilmu maana yake ni kwamba ana sehemu ndogo tu ya maarifa lakini umri wake mkubwa ameutumia kwenye ibada mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wa fadlul alimi na fadla za mwenye ilmu fadla za mwenye ilmu mtu ambaye mwenye ilmu fadila zake ubora wake ni sawasawa na badru ni sawasawa na mwezi namna mwezi ulivyo katika anga ubora wake na mwangaza wake ala sairi alkawakib juu ya baki ya nyota zingine uangalie mwezi ulivyo wakati wa giza lile totoro limekolea halafu mwezi peke yake ukawa unatoa nuru kuliko vile vinyota vingine vyenye vyenye nuru ndogo ndogo hakadha alalimu hivyo hivyo ndio mwenye ilmu alivyo huwezi ukamfananisha yeye na mtu anayejikita kwenye ibada bali huwezi kumfananisha yeye na mtu asiyekuwa na maarifa lakini pia ndugu zangu kwenye ilmu yastaghfiru lahu wanamuombea yeye msamaha kila kitu katika hii ardhi vinamuombea msamaha miti unayofahamu wewe maua unaoyafahamu wewe mawe unaoyafahamu wewe michanga samaki baharini na vinginevyo vyote unavyojua wewe na usivyojua wanamwombea vyote hivi namwombea msamaha talibu ilmi mtafuta ilmu ridhan bima yasna kwa kuridhia kile anachokifanya anaamka usiku anahifadhi Qur'an anafanya muraja wa Qur'an anaamka usiku anafanya muraja wa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam anaamka usiku anafanya ibada na muomba Allah mzuku ilmu huyo huyo ndiye ambaye maisha yake yote ya kila siku hataki kupitwa na maarifa ya ziada hataki kila siku anatoa juhudi ajifunze jambo fulani amelijua jambo fulani ile alikuwa halijui na ile alikuwa halijui kwa kujitahidi kwake kusoma basi anafahamu haya anafahamu haya huyu mtu huyu malaika viumbe katika ardhi vinamuombea msamaha kwa kuridhia kile anachokifanya kwa hiyo wewe unawezekana kuna jamii yako ndugu zako familia zako au familia yako jamaa zako wa karibu wanakuona ni mtu ambaye tudayi'u alawqat unapoteza wakati tu unamaliza umri wako wajitiatia tu kwenye hayo mambo sio ya kwako lakini wao wakakuchukulia hivyo kumbe wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mukarrama wa muazzaza ni mtu uliokirimiwa ni mtu muazzaza mwenye nafasi kubwa kwa sababu viumbe wote hawa katika ardhi na mabaharini huko wanakuombea wewe msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ewe Allah msamehe fulani ewe Allah msamehe fulani kwa kuridhia ule utafutaji wako wa ilmu wa kutembea na baskeli wa kutembea na pikipiki wa kutembea na gari wa kutembea kwa mguu mpaka mahala pa ilmu wajifunza wanaridhia hilo na wanakuombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala hii ni fadhila ya ilmu hii ni fadhila kubwa ya ilmu ambayo anaipata talibu ilmi lakini pia ndugu zangu mtu anayetafuta ilmu ni katika watu ambao Allah amewapa amewakusudia kuwapa kheri mtu yoyote anayesoma elimu ya kisheria katika hili kundi la watu milioni tano sita saba nane la watu wa mahala fulani basi wewe ni katika watu au ni mmoja katika watu ambao Allah amekusudia kuwa wewe upate kheri man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi din mtu ambaye Allah anamtakia khairi basi humpa maarifa katika dini yani wewe ukiona tu kwamba mimi nimekuwa katika watu wanaopenda elimu ya dini ni katika watu kuishughulisha kunako ilmu ya dini basi tambua tu kwenye nafsi yako kwamba wewe ni katika watu ambao Allah amewakusudia kuwapa khairi baada ya kuwa anakufahamisha mambo katika dini kidogo kidogo kila siku hikma hii ulikuwa unajua unaifungua jambo hili ulikuwa ulijua unalifungua ulikuwa huna maarifa hili unalifungua yani wewe ulikuwa huna maarifa ya kitu fulani lakini ukaamua ujitolee nguvu zako na wakati wako ukalijua hilo jambo ulikuwa hujui ugumu wa jambo hili Allah akajalia kwa taufiki yake ukatoa juhudi ukalijua basi wewe ni katika watu ambao wamekusudiwa kweli kweli kupata khair lakini pia ndugu zangu jambo hili la ilmu ya kisheria ni katika mambo ambayo mwanadamu siku ya kiyama hatonyanyua mguu wake mpaka aulizwe kuna kwa ilmu yake kuonyesha kwamba ilmu ni kitu cha muhimu sana wa an ilmihi na ataulizwa kunako elimu yake usna maarifa ya jambo na unalifahamu jambo hili na kitendo cha kuulizwa tu ilmu yako ni ishara ya wazi ya kwamba hili ni jambo kubwa lakini pia vile vile katika fadhila hizi za ilmu elimu manufaa yake unayapata ukiwa hai lakini pia unayapata manufaa yake ukiwa umekufa ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت الإمام الألبيري أنا سمع إيه ينالك نفعه ما دمت حيا ما نفع يا إليم أنت أنا يبات مدى يكو هاي ويبقى ذكره لك إن ذهبت نوتاج واكي نوتاج وإليم أتباكي مدى وقوة ومكفة وشكفة ومكفة basi ule utaji wa ilmu utabakia kwako wewe imma ulikuwa umehifadhi ukawasomesha watoto Qur'an imma ulikuwa umesoma baadhi ya mambo ukawasomesha wenzako imma uliandika katika ulivyoviandika wenzako akafaidi wakapata maarifa hilo jambo wayabqa dhikruhu laka in dhahabta umekufa leo elimu yako bado ipo ilmu ya imamu ibn taymia mpaka leo jamani tunaogelea nayo elimu ya ibn uthaymini mpaka leo tunaogelea nayo ilmu ya alimamu al-bukhari wa muslimun wa nasai na wengineo hata alimamu talamanki katika maimamu wakubwa wa kimaliki leo hii watu wanafaidika na ilmu zao qadhi iyad watu wanaogelea kwenye ilmu zao Muhammad Salim Adud na wengineo wote hawa sisi tunaogelea kwenye vitabu vyao kwa sababu elimu yao imebaki na kila tunapofaidika kwenye zile ilmu zao basi wao wanafungu kubwa kabisa huko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala fa kaifa bi rasulikum sallallahu alaihi wasallam namsemaje mtume wenu sallallahu alaihi wasallam hakuna ilmu yoyote kwenye hii ardhi ya kisheria atakayoitunga mwenye kuitunga atakayeisomesha mwenye kuisomesha akaiandika mwenye kuiandika isipokuwa qistun sehemu katika elimu hiyo ya ujira inakwenda kwa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye hatunaye kwenye ardhi hii sasa hivi kwa hiyo yanaluka naf'uhu ma dumta hayya wa yabqa dhikruhu laka in dhahabta lakini pia katika fadhila ya ilmu alilmu afdalu min almali elimu bwana ni bora kuliko mali ilmu hii ni bora kuliko mali mali ambayo wanaitafuta wenye kuitafuta wanapambana nayo wenye kupambana nayo ilmu itakuwa ni bora kuliko mali ya mtu kwa sababu mali ya mtu na ilmu ya mtu kama mjadala ulivyokuwa mrefu mali na ilmu kipi bora mjadala maarufu huo lakini ukiangalia ndani ya Qur'an hakuna kitu ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam alitakiwa na Allah aombe ziada kinyume na ilmu wa qur rabbi zidni ilma mtume sallallahu alaihi wasallama aliambiwa na Allah aombe ziada ya elimu basi peke yake hakuambiwa aombe ziada ya mali wala hakuambiwa aombe ziada ya kitu chochote lakini ilmu ndo aliambiwa aombe lakini pia nyinyi sote tunafahamu katika talabatun ilmi walikuja makuraishi mbele mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa maka fa'aradu lahu jamia min al-jam'an min al-amwal wakamdhirishia sehemu ya mali wakataka yeye achukue hizo mali lakini aache da'wa aache kuwalingania watu katika haki akamwambia ya kwamba kama kuna hitaji dhahabu katika mali tutakupa lakini uachane na hayo mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakatalia mbele ya ammi yake Abu Talib akakubali kubakia kuwasomesha watu dini akakubali kubakia kuwatoa watu katika dhulma kuwatoa watu katika giza lakini pia ndugu zangu katika fadhila ilmu elimu hii ni nuru yani elimu ni yastabiu bihi anapata mwangaza kwa kupitia ilmu hii mtu yani wewe sasa hivi hapa ni jahilu la taarifu kadha kaita wa kaita wa kaita haujui mirathi haujui sijui nini haujui chochote katika mambo ya ilmu una sehemu ndogo tu lakini lau ukatoa juhudi yako lau wewe ukatoa nguvu yako ukaamua utafute ilmu utaiona ile nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala atakayoijalia ndani ya kifua chako cha kujua Qur'ani kujua sunna utaanza kufahamu hili hapa ni halali na hii hapa ni haramu hili hapa ni mubah hili hapa ni makuruhu kwa sababu ya ilmu ilmu ni nuru yani ile Qur'an uliyohifadhi ukaifahamu ile sunna uliyohifadhi ukaifahamu kisha ukaifanyia kazi ile ni nuru imekaa kwenye moyo wako wa nurullahi la yuhda liasi na nuru ya Allah subhanahu haikai kwa mtu mwovu mtu yoyote ambaye atakubali kuingia kwenye mlango wa ilmu Allah humtia ndani yake nuru ikiwa ameuona moyo wake ni wa ukweli akiwa moyo wake ni wa ukweli utafuta ilmu Allah anamtilia nuru mle ndani anaanza kujua hili hapa anajua lile anajua lile kwa sababu elimu ni nuru na kikiwa ilmu ni nuru bila shaka utafahamu kwamba ujinga ni giza lakini pia miongoni mwa faida za ilmu Allah subhanahu wa ta'ala alivyojalia elimu hii wewe ukitoa juhudi kuijua elimu basi unapewa sehemu ndogo sana na ukiisembea ndo haupati kabisa yani ukiitolea juhudi kweli kweli sasa ndo uisome basi Allah subhanahu wa ta'ala anakujalia na kupa sehemu ndogo sana kwa nini wama utitum min alilmi illa qalila ni hamkupewa ilmu nyingi sisi tumepewa elimu ndogo sana vile unavyotoa juhudi kweli kweli sasa ukaamua usome kweli kweli basi Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu laka baban anakufungulia kwa wewe mlango taarifu mas'ala wa tajhalu masail unafahamu kadhia hii na mengine huyajui unajua kadhia hii mengine huyajui ili wewe usiwe mutakabbir usiwe ni mwenye kiburi na mwenye majivuno kwa kile ambacho Allah amekufungulia kwa hiyo mtu yeyote ambaye akiingia kwenye mlango wa ilmu Allah akiikubali nia yake basi humpa sehemu katika maarifa ya dini kumjalia mahala hapa hujua na mahala pale hajui hizi ni sehemu katika fadhila za ilmu hizi ni sehemu katika fadhila za ilmu nimalizie sehemu yangu ya pili na nimeacha nyingi sana nyingi sana nimeacha fadhila za ilmu nyingi mno na Sheikh Muhammad Said Rasulani na wengineo Sheikh Sadhani ana kitabu kizuri katika mlango wa fadhila za ilmu na yanayopatikana kwenye ilmu sababu ilmu pia ni njia ya mtu kumpelekea aingie katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala sijajua nyinyi watu wa Zanzibari neno janna mnalihitaji Kiswahili sijui Zanzibari sijui neno janna mnalihitaji Kiswahili sijui lakini naona janna ni bustani sasa sijui lile neno ambalo linotumika mara kwa mara lina usahihi gani kuita janna ni pepo pepo He? janna kuita pepo hmm. inaenda akilini vipi inakaa vizuri kwamba janna ya Allah uite pepo pepo hili pepo hili pepo hili mimi naona ni bustani tu bustani ndio nzuri hata kama hatujaizoea lakini au la kutumia bustani kuliko neno pepo pepo unaona kama limekaa vibaya sana neno hili wanatoa mapepo wanatoa mapepo huyu ana mapepo anamsumbua hili ni pepo hili linamsumbua hili ni pepo linamsumbua sasa ni msamiati na kama nilivyosema juzi ni darasa msamiati msamiati yetu tukiitumia vizuri jamii yetu itapokea misamiati mizuri kwa hiyo tutumie tu neno janna kwa maana bustani hata kama itakuwa haiingilii kwenye akili yako lakini janna ni bustani tena iko kwa fatha ikiwa kwa kasra ina maana nyingine na ikiwa kwa dhamma ina maana nyingine kama alivyosema Ibn Malik kwenye al-i'lam limuthallathil kalam neno hili janna kuna janna wa jinna wa junna ama janna ni bustani janna ni bustani ama jinna ngao